บุ๊กทูแปดสิบห้าอสัมเดสตอีเปตคำถาม อดีตการหนึ่งป p i t a t ช p r ต์เยดันคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วโคลิโกสเตปอปิลี คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Koliko ste radili? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Koliko ste pisali? คุณนอนหลับสบายไหม Kako ste spavali? คุณสอบผ่านได้อย่างไร Kako ste položili ispit คุณหาทางพบได้อย่างไร Kako ste pronašli put คุณพูดกับใครมา S kime ste razgovarali คุณนัดกับใครมา S kime ste dogovorili sastanak คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา S kime ste slavili rođendan? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Gdje ste bili? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Gdje ste stanovali? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Gdje ste radili? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว Šta ste preporučili? คุณทานอะไรมา Šta ste jeli? คุณได้พบอะไรมา Šta ste saznali? คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน Koliko ste brzo vozili? คุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ Koliko ste dugo letjeli? คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่ Koliko ste visoko skočili?